menaikkan ibadah dan amal soleh kepada Allah. Alangkah untungnya kalau kita buat dari dari pada kita masih sehat lagi ya. sampai hari ini kita belum beribadah halal tapi ya alhamdulillah di simpan reja itu pun banyak orang belum baca tasbih reja itu pun banyak orang belum baca sekiranya hendaklah dibaca pada setiap-setiap hari seratus kali. Allahumma salli wa anni wa tub alayya Subhanallah al-hayyul qayyum ratu Subhanallah al-ahad samad ratu Subhanallah rabbu ratu Baik itu Allahumma barik lana di raja Dirajadid wa Syahban Ya Allah Berkasihlah sepanjang bulan Ramadan dan Syahban Wa banjir benar Ramadan Dan sampai salahkan kepada bulan Ramadan InsyaAllah Kita semua sampai pada bulan Ramadan Dan dapat merasakan ibadah Ramadan Jadi muslimin dan muslimah Kenapa kita tidak boleh Beribadah pada Allah malam-malam Sedangkan di kita dan mekrol itu daripada mahir sampai kepada kerja pada terjaga. Ya. Daripada mata kumpulan korama, kepala tim itu ibadah jenani. Kemudian dari pada kepala tim, mekrol dan jenai. Kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Nabi Muhammad dari Allah, yang berada di menyenangkan orang-orang yang beribadah kepada Allah pada malam hari untuk orang itu akan diberi hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mobilnya beriman kita kena berlatih berhubung dengan ibadah Kita kena berlatih. Kalau tak berlatih walaupun akhir ini semua kita lagi belajar lagi untuk dengan berfirman mana-mana lagi. Tapi kenapa tidak boleh melakukan ibadat Satu pengabdian kepada Allah Tak ada jurulatih Tidak ada orang yang melatih Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrallah, Mereka berjaya dalam apa bidang Sebab mereka ada jurulatih Dalam bidang seorang, dia berjaya Dalam bidang ekonomi, dia berjaya dalam bidang apa juga orang yang dan orang Nasrani percaya sebab ada simulasi. Ada di bidang film ada simulasi. Ada di penyanyi ada simulasi. Ada di alim maksiat ada simulasi. Kita sekarang nak jadi ahli ibadah. Bagaimana dulu-dulu ada masjid yang beribadah di Bukit Lernan sehingga mereka mengharap rumput saja ya, kerana nak dapatkan ibadah kerana ada di melatih dia ada tukang latih dia zaman Nabi dan zaman para sahabat maka juru latih sekarang tak ada takut nak latih tapi dia kita mengajik mengajik tak ada apa-apa ibadah apa -apa. yang ada malam-malam dengan kali bising dengan kali bising dengan kali bising hijau Rahman. Tiga perkara saja. Ya biar malam, malaikat Rahman dan Aziz menulis. Kalau kita lagi beri surah, ya Rahman Sajidin. Tunjukkan kepada aku tentang catatan-catatan yang sudah berjata pada tiap-tiap malam tentang diriku. Seperti itu. Dua pertahun yang lalu sampai hari ini, eh bulan-bulan, alam-alam যেমন আপনার দিয়েছে গ্রহের কিন্তু দিয়েছে গ্রহের কিন্তু কিন্তু লালায় দাদু লালায় দা চুয়ায় দা orang-orang yang sesuai, orang-orang yang melalai, orang yang malam tidak berlayang untuk tinggal di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya dalam semua kita di dalam masjid ada membuat satu latihan ibadah pada tiap-tiap bulan minggu yang pertama hari Sabtu malam hari. Kalau tuan-tuan nak cuba berlatih, datanglah hari Sabtu malam Ahad minggu yang pertama. Bagi bulan lapan ni, dua hari bulan lapan. Bagi bulan lapan ni, dua hari bulan lapan. Tuan-tuan dan juga saya akan lah, berlatih. Bukan saya, bukan tuan-tuan saja berlatih. Saya pun akan berlatih juga sebab saya ada program kekurangan, ada program kekelemahan. Lepas main waktu maghrib, main sunat tak dia maghrib berjemaah. Yang kita buat ini dikirali individu. Tak pernah buat buat, tak buat tak apa. Tapi kita buat supaya jemaah itu supaya jangan ada orang tidak semayang sunat. Semua yang semayang sunat. Setelah semayang sunat, bagi yang maghrib, kita sama-sama semayang memberi hari iman dan awal ini. Supaya kuat iman. Jika ada iman tak kita kuat. Lemah. Lemah. Lemah. Ada iman tapi lemah. Itu yang kita boleh menanggalkan iman orang-orang yang lemah ketika tak berhenti Kita takut bahawa waktu hampir kepada mati itu saya pun berjaya menanggalkan iman kita. Kalau dah iman tanggal, Islam pun tanggal. Mati, sungguh mati mati tidak mati iman, mati kafir dan niat juga. Setelah saya sudah memelihara iman dan awajib, maka kita mengaji. Kalau ada tuan guru dari luar, kita mengaji dari enam tuan guru yang tersebut. Kalau jadi datanglah, tidak ada panggil kita kamu lah hari ada dua dua ribu itu tidak dapat dipastikan sebab bodoh itu Meskipun ada program-program yang banyak Selepas mengaji, kita semayang baru kita dan makan malam Selepas makan malam Kita berkumpul balik kemudian di masjid Darul Asif dan Nesika Kenapa saya ajak di masjid Darul Asif? Sebab masjid Darul Asif bersih Daripada wakil orang ramai, yang sebesar orang ramai yang tak ada tanggung aduk dan ambil putus semua boleh menyusui rasa Maka siapa-siapa yang ada ibadah itu ada terlantarkan, ada terlantarkan dan ada kemanusiaan Sebab tempat itu bersih Sebagaimana kita beribadah di masjid haram Kita rasa nak bayang lagi, kita rasa nak baca Tuhan lagi, kita rasa nak datang lagi Sebab masih itu bersih Masjid lain Tidak menarik saya katakan cepat dia tahu Tak boleh Kalau yang jauh pula Saya datang menunggu Yang demikian dekat pula Saya datang kemudian Menerangkan bahawa Tidak lazat, tidak manis, tidak sedap Berada di dalam rumah orang itu Itu mungkin dia yang terkibat Setelah kita berkumpul Kita mulakan ibadah dengan niat saya aku beribadah kepada pertama kita sama-sama membaca istighfar para wali wali-wali Allah tidak tidak istighfar ini Astaghfirullah al-azim wa wa ilayya wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat yuqimu al Siapa-siapa yang baca kehidupan 25 kali Maka ditulis oleh Allah Kata bernau min awliyari Ditulis oleh Allah Kamu pada hari ini adalah kekasihku Maksudnya Siapa-siapa yang membaca kehidupan 25 kali Dari malam Maka dalam hati orang itu Ada satu sifat takut kepada Allah nah, Itu bagi Kalau sudah takut kepada Allah Itu bagi kalau tak takut kepada Allah, bukan wali. Walaupun dia tuan itu, walaupun dia ulama, walaupun dia takut. Kalau dalam hati dia takut kepada Allah, bukan wali Allah. Bukan kekasih Allah. Dan Allah tidak kasih kepadanya. Melainkan dia Allah kasih, ialah orang-orang yang takut kepada Allah. Nak takut kepada Allah, maka darah yang bersih dalam hatinya dengan para, para wali yang menghuni Astagfirullah al-Azimi Wa al-Walidaya Wali amin al-Muslimina wal-Muslimat Wal-Mu'minina wal-Mu'minat Al-Ahya'at Minkum wal-Amwal Jangan orang baca ni Bukan semua orang baca Yang baca Wali Allah saja Macam kita ni tak boleh tak baca Sebab orang Allah eh, Orang-orang yang tak tentu lagi masuk seluruh jadi kita berlatih malam tu walaupun kita bukan balik tapi kita berlagak macam wali Allah membaca istighfar para wali sebanyak 25 kali setelah itu kita bertasbih dengan tasbih para wali para wali ada tasbih yang khas tasbih yang tertentu Subhanallah adalah walaupun سبحان الله عيدنا فيه سبحان الله جنات عرفه سبحان الله ملاد كلماته يوم المسلمين Siapa-siapa yang membaca takdir yang tersebut Maka hatinya sangat bersih Dan hatinya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah membaca takdir kepada wali 25 kali dalam kitab Sehingga dalam kitab Darul Tamirilah ada disebutkan Bila siapa membaca saksi Subhanallah ala dalam halusi Subhanallah ribu nasi Subhanallah bila ta'ati Subhanallah bila ada kalimat Maka orang itu Tidak lambat Orang itu tidak mengantuk Tiba-tiba di Allah Banyak berdapat dan banyak berjata Maka untuk dapat banyak berjaga dan banyak berdapat itu Sekolah lagi Allah membaca tasbih yang disebut Dan itu kita banyak ibadah Banyak berjaga ya. Dan ibadah Macam kita ni ya. Banyak ni Banyak tidur ya. Kalau berjaga pun Memang kena resim Bukan ibadah Tuhan Allah Ada kata-kata ini Nampak beritahu tak boleh kita tengok dari kecil baru 14 tahun ke ah, dah 40 tahun. semua tu baru 14 tahun ke dah 40 tahun. Dah jumpa lagi. Masih suka lagi. Masih zonu lagi. Suka dengan dari kecil tidak patut bersuka dengan tak masuk surga Tak masuk surga Sembayang ni pemimpin ni di Mesir itulah satu jam Depan saya bikin dua jam Ada laki ke ada hutung Ataupun ada hutang tuan semua Ada laki ke ada hutung ke ada hutang ke Ada hutang Ada hutang ke Ada hutang ke Ada hutang ke anda untuk berasa tetapi kenapa meneruskan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak yang Allah juga ibar juga ada ini yang kena latih ini haa ah, kena latih lepas membalik tafsir eh, para wahid maka kita bersolawat atas Nabi seratus kali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ثلاثة سنة الله ركبت لمن يا دم يا عدم beri makan kepada Siti Hawa jangan bersolawat kepada Nabi kita seluruhkan maka makan yang Nabi ajak yang dengan Siti Hawa berawat untuk dua kali boleh lah Al-Kawin dengan salah Dengan salah Dan Nabi Musa Kawin dengan anak Nabi Su'ad Mas kawinnya Menjaga kambing sepuluh tahun Sepuluh tahun Satu muslimin dan muslimat Jadi kalau tak duit, tak boleh ya. ah, Nak, nak kena duit Baru duit jadi mas kawin dan orang berkata lagi dengan Nabi Adam, siapa siapa yang bersolawat kepada kasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah ahli surga. Dia adalah tempat daripada ahli neraka. Jadi baca solawat ini kena belajar. Kalau tak belajar, juga tak lagi, tak banyak baca solawat. Boleh? Berlatih, kan? Baca solawat. Maknanya ah, kalau ramai-ramai turun Dah kalau seorang-seorang tak turun Nanti kita tak boleh buat banyak-banyak kan? Setelah berkawal kepada Nabi Seratus kali Kita bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Seratus kali Kedapatkan keagungan Keagungan Allah itu takdir dalam hati Ada kata-kata agung Yang agung di hadapan Allah Setelah kita berkata sekali, kita berfikir dengan fikir tawhid sepuluh kali. La ilaha illallah qala kulli ahad la ilaha illallah baqa kulli ahad la ilaha illallah ya rabbuna wa ya rabbuna insyaallah hidup pun tidak syirik mati hidup bertawakal Allah, mati pun bertawakal Allah. Itulah sikap tauhid yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat dan juga para sahabat yang dulunya orang-orang yang syirik, orang-orang serikin tetapi mereka mentauhidkan Allah. Ah, itulah sikap puluh kali itu. Setelah itu kita berdua dan berpikir menolak ragu supaya jangan ragu dengan Allah yang ragu dengan Islam Jangan ragu dengan Quran, ragu dengan hari kiamat, maka kita baca Alhamdulillahi wa rasulih wal awal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bimul jayin alim seratus kali setelah itu kita berdikir dengan fikir Imam Al-Badari hari Sabtu pada bahas zikir Imam Al-Ghazali Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Hayyum, Ya Terima. Setelah akhir zikir Imam Al-Ghazali Kita ibadah lagi Berlatih lagi Dengan empat zikir Satu zikir syariah dah dah akhir dah dah akhir dah dah akhir dah dah hampir dah 1200. Hadir fikir syariah kita berfikir dengan fikir syariah. Syariah ni jalan. Apa berfikir dengan fikir syariah? Nampak jalan, jumpa jalan, ikut jalan, berjalan atas jalan. Ah, sekarang kita tak jumpa jalan, tak boleh ikut jalan. Saya berjalan, tak ikut jalan. Orang silap pula tidak boleh ikut dikutilap Kerana tak dapat jalan itu Orang silap kan? ikut jalan kah? Ikut jalan kaki Pemerintah ikut jalan kaki Ulama-ulama juga ikut jalan kaki Tuan-tuan guru juga pun sudah ikut jalan kaki Tak berapa selama ini kita sudah tidak ikut jalan Islam Ikut jalan kaki Semua ada akan hilang. Pemerintah dia akan hilang. Dan menteri dia akan hilang. Tapi rakyat dia akan hilang. Menteri besar dia akan hilang. Apa yang telah dia sudah hilang tanda. Ulama ulama juga akan hilang. Islam, Islam, Islam, Islam. Apa Islam yang sudah kita tandakan oleh ulama-ulama? Baik ulama pemerintah, baik ulama politik. Ulama-ulama politik nak menyesuaikan Islam dengan politik. Ulama-ulama pemerintah ikut perintah tidak ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak lah jadi. Sebagai seorang Islam, tetapi tidak boleh beramal dengan amal Islam. Sebagai seorang Islam, tidak boleh melakukannya dalam politik. Mana dia? Pelaksanaan Islam. Mana dia? Yang orang bincang, yang orang sibuk Minyak naik, minyak naik, minyak naik, minyak naik Kita pula naik minyak Minyak naik, kita pula naik Naik minyak Kenapa minyak naik? Badak daripada Allah Sebab umat Islam sudah tidak syukur kepada Allah Amewa dah tenang, lah, kaya tak juga timbul kepada Allah Taala. lagi bukan saja minyak akan naik, malah semua akan naik. Tunggu lama. Kita tunggu nama Allah, nilai Allah, minyak tu Allah punya, bukan dia masa minyak boleh Tak boleh nak gali Satu masa. Sebab minyak itu Allah punya muslimin dan muslimat kalau terus hukum macam ni ya ha? kita ibadah tak mahu dah tenang, dah mewah, dah sedap tak mahu juga ibadah ya ha, tunggulah akan sampai pada Allah yang lebih besar lagi semua akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. yang turun buat apa yang lain nak kenali Atau ha, muslimin dan muslimah Kemudian adalah zikir Tariqa kita berzikir dengan zikir hadirat Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Tadi zikir tariqa Allah, Allah, Allah Dalam hadir Mahbud, Mahbud, Mahbud, Mahbud Mula kata Allah, Allah, Allah, Allah Dalam hati, Mahbud, Mahbud, Mahbud Yang disembah, yang disembah, yang disembah Allah dan setelah berfikir dengan fikir hakikat yaitu yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla kita fikir dengan fikir hak fikir makrifat Ya hu ya hu ya hu ya hu ya hu seribu dua ratus ada lah ciri-ciri ibadah juga kan kalau tidak ke lah ah. kita diprogramkan dengan program desa yang didatangkan oleh yang bilang satu tahun ya. setelah itu kita berzikir dengan zikir tujuh nafsu supaya kita dapat mengalahkan nafsu jahat dan membangunkan nafsu yang baik satu nafsu amarah fikirnya la la adillah la la adillah la la adillah itu nafsu lawama fikirnya Allah Allah Allah Allah nafsu mulhima dua zikir la hu illa hu la hu illa hu la hu illa hu Kemudian enam sumut ma'inah Supaya bertambah jelas Tuan-tuan ini adina ada ni Orang lain dia Nak naik, tak boleh, nak pergi surah, tak boleh ya? Dalam hari dia Kita ni alhamdulillah Walaupun dinah dia dah turun Baru dinah, dulu muda-muda ni Ya, sebab itu belum jemaah nak ada kat surau, nak ada kat masjid. Dah tua ni tak ada ada kat masjid. Jadi lah, ya. Daripada tak ada lah tu. Ini lagi nak. lah. Kalau nak bertambah-tambah jinak, datangkan zikir. Semua semua jinak. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ini dia lah tu. Kan, ya, nafsu rohnya Dari zikir itu langsung kita ambil doa ah, membaca surat Al-Mulk. Baru luka tadi sampai hari yang Nabi menyebutkan siapa-siapa yang membaca surat Al-Mulk dari malam sekali orang itu mati usnul Fatimah. Tapi banyak orang tak baca. Saya dah tak tinggal lah. Alhamdulillah. Contoh saya tak tahu lah. Tapi nampak macam belum baca ya. Tak tahu bila nak baca pun tak tahu. Malas daripada dulu sampai sekarang. Malas juga, malas juga, malas nak mengaji macam mana, nak belajar macam mana, nak ceramah macam mana, nak kuliah macam mana, sampai tak. Tak boleh nak buat malas. Ini kalau muda, sampai tua. Malas tak. Kerana tak berlaku, tak berlaku. Hari yang saya ajar, tak tahu apa saya berlaku. Sekali-sekali, bukan selalu. Ya. Dua orang malam tidur dengan diri. Satu malam tidur dengan Allah. Di rumah Allah. Apa salah? Dengan ada kesenangan, dengan ada kesedapan. Tak payah ada bijak, tak payah ada bilang, tak payah ada cadang, tak ada bimu, tak payah ada bantal. Boleh saja asal lantai ini baru dalam mesin nanti dalam tunggu macam mana ah kita boleh menghina diri kita boleh datang lah, juga insyaAllah insyaAllah tak datang ya, insyaAllah tak ada insyaAllah tak ada <coughs> kalau dah tak boleh berarti tak apa lagi gerak tidur, dah puluh tahun, empat puluh tahun dia akan malam dengan bini, dengan bini, dengan bini saja tak ada tidur dengan apa ada pula tidur di masjid yang mandi nama yang senyum dan macam-macam selama ini kita tidak dengar mati dan tidak nampak mati walaupun kita sudah menderai orang mati tetapi kita tidak ingat kalau oh, tidak tengok dalam gelap tu <coughs> nampaklah macam-macam subhanallah informasi di ganas dosa ada orang nangis dalam gelap tu ah. tapi kita tak tahu sebab tu lah dulu kita buat muhasabah yang seperti itu ada orang putih nangis orang putih itu ibadah pada malam dia baru masuk Islam dia berlari merawat-rawat lepas semaya ah, lepas dari pada ibadah itu diutuk ke saya Ustaz saya banyak berdua sebelum saya masuk Islam maka saya kafe dulu macam-macam saya buat main persuat minum arak begitu gini macam mana lah Ustaz Ya saya nanti kuat-kuat -kuat ada guru nama nama takut kenapa? Tadah semua takut apa tak pernah nama takut kepada Allah maka di akhirat nanti akan mana ni? Bab Orang-orang Dan itu orang yang setiap malam jauh dia jauh. Nah kita sekarang itu tak ada orang tahu dia. Orang pasti tahu, jika kita tahu dia. Ha ha ha ha. Kata, tengok. Kelebih, kita kelebih sendiri. Ada orang yang kalau dia cuma nangis, kata tak? Tak ada, tak ada orang pun nangis. Sebab itu, kita bilang Setelah kita menghadapah, ya, Sampailah kepada neraka. Ha, ah, kita cerita neraka. Layak kamu masuk kerja, Atau kamu layak masuk kerja? Dengan amal-amal jahat yang banyak itu. Dengan amal Tuhan yang sedikit itu. Di mana kelayakan kamu? Kenapa? Subhanallah. Fahyulah yang dalam Tuhan. sudah boleh beribadah sendiri. Ibadah ibadah, saya tak tinggal. Yang pada istisar sampai habis, saya tak tinggal. Lagi saya tak habis, saya tak tinggal. Ada orang rumah sarah saya, abang, abang, abang, abang, tak saya tak tinggal. Ah, memang abang saya orang tetapi Allah lebih awasayan daripada kamu. Aduh, tinggal. Mari sama-sama mengaji dengan kita darus kami. Maka surah 24. Barat yang ke-10 daripada بسم الله الرحمن الرحيم واسم موجود في المحل ولا يفتقر إلى المقدس وهو صفات الله تعالى Dan bagi yang keempat Yaitu Hadir dia pada zat Dan tiada berkehendak dia kepada panggil kerana dia ia dia itu sifat Allah Taala itu yang kita pegang dalam hati tubuh itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat dan dengan sifat lain tetapi ada zat ada sifat ada sifat ada sifat mesti ada zat tetapi bukan itu zat, itu sifat. Itu sifat, itu tidak, Zat, zat, sifat, sifat. Tiada bertanda kepada Tuhan. Zat Allah Ta'ala itu tidak bertanda kepada yang menjadikan. Itu beda dia. Dia dikatakan Tuhan pasti dikenalani kesalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Sebab yang baru ada yang membahagikan. Allah Ta'ala tidak ada yang membahagikan. Sebab dialah yang membaharukan. Dialah yang berubahkan. Jangan bilang sekarang. Nanti kita jadi kekuhankan eh, kan, selain dari daripada Allah. Itu yang kenapa umat Islam di Malaysia tidak boleh ikut Islam. Sebab etikotnya eh, berkuhankan kepada yang berkehendak kepada Tuhan. Sedang kita belajar Tuhan tidak bersahaja kepada Tuhan. Tidak bersahaja kepada yang menjadinya. Kerana dia kodim. Kenapa Allah Ta'ala tidak bersahaja kepada yang menjadinya? Sebab dia kodim. Maknanya dahulu. Yang tidak ada permulaan. Kodim itu dahulu. itu sifat Allah Ta'ala. Sifat tidak itu sifat Allah Ta'ala. Jadi Tuhan yang bersifat bidang. Selagi tidak bersifat bidang, bukan tu, bukan Tuhan. selagi ada permulaan, bukan Tuhan. Tuhan tak ada permulaan. Dan tidak harus, tidak boleh. Dikatakan sifat Allah berhantar kepada Zat, tak boleh walaupun sifat Allah Ta'ala itu berdiri kepada sifat Allah Ta'ala tapi kita tak boleh eh, mengatakan bahawa sifat Allah berkandat kepada kita dan dia berkandat kepada pemain eh, kerana memberi waham akan baharunya ini banyak orang eh, menyerupakan bahawa sifat Allah Ta'ala itu macam sifat Ha? Makhluk Nama Allah Tapi banyak orang tak percaya Allah pun suruh kita dengan kita Sifatnya berdiri kepada kita Takwanya kita yang dikatakan Bukan dalam hati Dan Allah Ta'ala Bersifat dengan segala sifat kamalan Lagi kaya dia daripada bersahadat kepada sesuatu dan segala yang lain dan segala yang lainnya itu berkehendak kepada ini seperti firman Allah Taala ya ayuhan nas antumul kubra ila Allah wallahu wadidul hamim hai segala kamu sekalian kubra berharga kepada Allah Gampang kalau kita tidak ada pengalaman macam itu, nanti kita tidak mau berhubung baik dengan Allah. Sebab kita tak berhajat. Dengan Allah tapi kalau kita kata bahawa kita berhajat kepada Allah, maka kita membuat hubungan yang baik supaya hajat-hajat kita itu dikenal oleh Allah Ta'ala. Tapi banyak orang sudah tidak pegang macam itu. Sembayang kenapa? Tak sebayang itu bukan kenapa Sampai sekarang orang jahat dia punya etika. Punya Islam tak terjamin. Ikut kambing, ikut kafir, gelap, gelap. Gelap. Banyak orang Islam memegang itu. Dan Allah Ta'ala yang amat kaya lagi yang sempurna kemudian. Nah, itu dia punya etika macam boleh berdoa kepada Allah, boleh patuh kepada Allah, boleh ikut Allah, boleh melaksanakan dengan hukum Allah. Kalau perkataan kita, bahawa Tuhan itu amat kaya, lagi sempurna kemudian. Kalau orang lewat yang tidak dihukum dengan hukum Allah, orang bina yang tidak dihukum dengan hukum Allah. Dalam surah Allah menceritakan tentang Anwar melibat Syekhul Bar Ada Farid Atau Muslim dan Musliman Dicerita dalam surah Allah Kata Anwar Syekhul Bahri hendaklah menjalani kodak Jadi orang yang menunjuk Tidaklah mendatang empat orang tak Syekhul kalau tidak ada empat orang saksi, maka tuduhannya batal. Kalau tidak boleh mendatangkan empat orang saksi, maka orang yang menuduh itu ya, itu sudah tidaklah ditebar dengan dosa 80, 80 kali. Jadi empat orang saksi itu benar ajar. kalau ikut dalam laporan sahabat jadi yang kena jadi saksi yang nampak benda itu keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk ya empat orang satu, saya tulpah ini sendiri sebab yang dibuat dia itu dia nak nampak dua, bapa saya tulpah ini sebab bapa saya tulpah ini report kepada pun jadi. tiga, Musa Hassan Ah, ada satu pergi negara dia nampak yang anggar itu saya melihat saya pun tanya tak dia sebelum dan saksi yang sebab yang nampak perbuatan itu ialah Abu Dhani kata lain sebuah negara ketua sebuah negara kalau tidak dapat mendapatkan empat orang saksi macam Dato' Mahathir dulu menuduh Anwar Ibrahim meliwat tetapi tak ada saksi ya. maka Dr. Mahathir tidaklah disebat dan menguatkan dalam bulan kalau tak ada orang berani sebab pasti saya sebat ini ada hari untuk betul sama yang ajar ya. ah, itu tujuh ayat yang begitu ya macam tu lah. Ya. Jadi mungkin dalam surah, dalam surah apa disebutkan? Kalau tidak boleh meletakkan saksi di atas Tuhan itu, maka tidaklah. Nah. Ha. Di denda dimari, dimari dulu. Penjara dan dua tahun. Itu bukan hukum syarat. Itu hukum orang minum mah. Tapi mereka tak ada dapat. Ada hukum orang minum arak diambil sebagai orang yang melanggar arak. Tuhan. Wajib tak faham. Mukti tak faham. Ulama-ulama tak faham. Bahawa menukarkan hukum Allah kepada hukum kami. Kak. Kakak. Kakak. Kakak. Macam kita Empat masuk UMNO Empat UMNO Cakaplah Kata macam itu pun UMNO Orang UMNO masuk UMNO UMNO apa? Orang UMNO Masuk UMNO Tidak UMNO Tidak jauh lagi. Tapi Tuhan kita takutlah dengan kategori topik itu. Secara logik pun tak logik contohnya. Anwar ibu lahir lebih kuat saya pun bahari. Anwar ibu lahir umur 60. Saya pun bahari umur 20. 23. Takkan lembut tua boleh memperkosa lembut muda. Betul tak? Ha, kalau saya pun bahagi, saya buat Al-Mu'ad Ibrahim, wajiblah. Al-Mu'ad Ibrahim, saya buat, saya pun bahagi, tak wajib. Lagi, sedara wajib, susah nak dapat komitmen ni. Nak dapat komitmen bumbu tu, susah. Tak, saya juga sedara-sedara bumbu tu. Kalau tak, kita belajar Apabila saya kembali rekod, bermakna saya kembali tak setuju. Kalau tak setuju, susah banyak orang. Macam hukum-hukum muda itu. Menurut tak setuju, susah banyak Kecuali saya kembali dulu. Jadi tengok di situ, saya kembali rekod, dia tak setuju. Tak setuju, tak susah lah dapat. Jadi senang nak buka semua orang. Nak buka semua dalam merasa. Melainkan saya pun bahari satu musuh, dia buka semua, dia buka semua dalam, dia tunjuk uh, hantar lah. Lalu nak biaya. Tak bisa pun dah dia punya kan, polis dia punya, perempuan dia punya, doktor pun dia punya, dia punya. Semua dia punya. Apa kata dia lah. Tapi kita doa yang jahat. Orang-orang yang dituduh tetapi tidak melakukannya. Dapat kelepasan dan kelepasan dari Allah. Dan orang-orang yang menuduh. Ya, supaya dikembalikan kebutuhan yang dikenakan yang jahat itu. Kepada Allah Subhanahu SWT. Untuk yang mengajarkan. Sekarang umat Islam dimiliki macam tak selamat lagi. Untuk menuduh zalim menzalim, benda menghina, jatuh menjatuh, ya, itu itna mungkin sesama pada tak tahu lah nak apa yang jadi jadi orang. Lah. Sebab kita tidak kembali kepada jalan Islam, Kalau kita kembali kepada jalan Islam, kita boleh bersatukan, kita boleh berkuat kita dan seterusnya lain. Sambung lagi. Sebagai mengganti bulan sudah tak dapat datang jadi kita panjangkan sedikit salam Setelah sudah tak datang tu sampai cukup Dia terbesar Patah lagi Ke darurat ini Habis terhitung dia ada Ha macam tu lah Dalam kata dan doa Dan mukadir Rahimahullah ta'ala Datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dulu ada orang Yahudi. Dan Yahudi bukan sekarang saja. Tapi Nabi Muhammad juga yang tidak ikut Yahudi. kita saja yang ikut Yahudi. Ada zaman Nabi kan ada orang Yahudi. Tapi Nabi Muhammad dan orang Islam tidak ikut Yahudi. Maka mereka tahu mereka itu. Orang-orang Yahudi cakap. Sifatkan oleh kami bagi kami. Tuhan ini ceritakan tentang Tuhan. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan kalamnya ya, pada Taurat. Maka kau habarkan kami daripada apa kejadiannya. Daripada apa jenisnya. Daripada emas. Atau daripada perak. Atau daripada tembaga. Ha, ini yang orang-orang kafir. Ya, buat terhadap daripada apa, emas. Daripada tembaga. Dan ada tak ada makan. Banyak orang sekarang sudah berkuasaan kepada yang ada sifat mak. Perdana Menteri itu makam tu. Tapi kenapa pula kita boleh patut untuk Tuhan dengan al ini? Nah, ha. jadi apa orang sekarang? Jadi ketua ini tunduk dengan Tuhan. Jadi ketua orang tidak ada. Ketua ini itu tunduk dengan al yang bersifat makam. Apa lagi ketua orang pun? dan minum dan daripada siapa yang mempustakakan dunia ini nah, dia mempustakakan dunia dia daripada siapa dan siapa yang mempustakakan dia kalau kita tak ada siapa yang mempustakakan dunia ini maka takdirnya maka bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan kami itu bukan daripada sesuatu kerana bahawasanya dia menjadikan segala sesuatu maksudnya Allah Ta'ala tidak berupa dengan sesuatu sebab dia yang menjadikan sesuatu, sesuatu. macam tukang gading sama gading takkan sama tukang gading sama gading tukang gading lain gading lain macam tu lah maka turun surah kudhu Allahu Ahad Allahu Samad saya datang satu cerita Jauh-jauh Ahad Allah Rasulullah Jadi asal tak itu Tentu ada asal tu Ya Dulu Macam lah Dan kami jadi Dan siapa yang kata Keluarga Ahad Seratus ribu Allah Menjadikan pagar, dinding, kotor, hijau daripada disentuh akhirat. Eh, saya saja dengan Datuk saya. Saya tengok dalam bilik Datuk saya tu ini mengajar dia, ini ibadah dia, ada jalan, jalan, jalan, itu saya tanya. Itu jalan, jalan, itu apa itu? Oh, itu baca Allah Had. Satu jalan, apa? itu? Seratus ribu. Subhanallah. Maksudnya seratus-seratus kali. Satu jalan itu seratus ribu. Langsung, tadi itu berapa jam? Jantung, bumi, takkan cucu, tak boleh. Ah, saya itu saya dari sejak umur 12 tahun macam itu Allah dah habis sekarang itu tuan-tuan saya tak tahu lah saya tengok makan dulu baca tak tahu lah bila nak baca pasal lalai kan dan makna sohbat itu yang dikosorkan pada segala hadap kalau ada segala hadap maka mintalah kepada Allah yang lebih tak sohbat itu karena apa tu ada saja. Allah Taala bersama. Kita hendak minta, minta ah. saja. Apa seratus kali saja? Seratus kali saja. Kalau Allah sampai sobat, minta lah. Sebab yang dikotakkan pada tiga mahasiswa. Dia orang anak perempuan dia lari. Pukul berapa ni saya jumpa dia. Ustaz. Minta maaf, nanggu Ustaz. Pukul berapa ni. Ada apa bang? Anak saya dah lari. Kamu tidur tengok, dah tak ada. Dalam pada tidur tu dia lari. Eh, dia memang dia, ada main-main Pak Lohor ke? Ada lah, aku dah nampak Lohor Membaca Allah Muhammad Allah dapat meminta Minta balikkan dengan aku Selain minta balik tak sana Seratus kali Dan dua hari kemudian Dia telefon balik Alhamdulillah Dah balik Maka somat itu dikosokkan dari hal Dari hadiah kalau ada apa-apa ada, jangan berdoa sampai Allah bersabar, Allah berdoa minta, ah, minta apa yang kita nak. Atau berkekalan dan tiada longgar baginya. Mana tak ada kosong. Segala hadat-hadat dapat. Maka tiada makan dan minum tiada beranak artinya tiada keluar wujud sesuatu daripada zatnya yang maha tinggi dan tiada diperanakkan dia oleh sesuatu artinya tiada keluar ada diri itu daripada sesuatu yang diperanakkan melainkan lagi ya, akan mati pun tak dan tiada mati melainkan diusahakan bermula Allah Ta'ala tiada mati Tiada seorang memisahkan kata-kata dia dan tiada yang menamai baginya seseorang. Maknanya, bahawa Allah tak ada sama Ada siapa-siapa lah yang akan menjadi memisahkan daripada Allah. Memberi maksud Allah tak ada sama kita, kita mati mati. Bagaimana mereka bermanya Allah Bustaman itu berkehendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya baik mereka, baik orang, baik siapa berkehendak kepada Allah itu yang kita pegang bahawa Allah tidak berkehendak kepada siapa-siapa tetapi yang lain kepada Allah berkehendak kepada Allah langsung tidak yang kita adalah berkehendak kepada Allah maksudnya kita semua masih berhajat kepada Allah Allah Ta'ala tidak ada kelemahan tidak ada kekurangan dan tiada tidak lagi tiada ragu bahawa saya tiap-tiap sesuatu berhadap kepada Allah semua tetapi sekarang ini kita memang lah, orang besar-besar ini memimpin-memimpin pemerintah pemerintah seorang-orang yang tidak berhadap kepada Allah itu yang disombongkan itu mau tunjuk kepada Allah apa tolak kepada sebab mereka merasa tak tidak berharga tapi kepada Allah malu dari datuk nama dan saya sangat mewah duit berjuta-juta rumah mewah makan mewah kereta mewah semua mewah sehingga mereka memegang dan tidak berharga lagi kepada Allah baik itu mereka tak boleh tunjuk kepada Nabi Muhammad anak boleh Nabi Muhammad tu kaya, istrinya orang kaya. Kaya dia. Kan? Abu Bakar kan aku boleh sunnah. Osman aku boleh sunnah. Semua orang kaya. Mereka belajar orang mengenai orang ini. Eh, dahlah besar, dahlah kaya, dah mewah. Tak tahu kamu, kamu belajar. Apa yang dilakukan itu? Bukan orang-orang kaya orang. Di antara kaya kebisnya, di antara kaya kebisnya. Ya, tak tadi barunya supaya memimpin orang Dan dia rasa lagi bahawa dia ada sesuatu bersalah kepadanya pada permulaan ha. Dan saya berlaku Sejak kita ada kita baik dengan dia berhadap kepada Allah ada kalinya dengan lisan Hal Dan ada kalinya dengan lidah Perkataan Atau dengan kedua Dan menyebutkan pula Dalam jari Walang bulat Keadaan Allah Ta'ala itu kaya Faham Tak? Tak Allah Ta'ala itu kaya Tidak ada yang menjadikan Kaya lah macam ni jadi ada yang menjadikan tak kaya ya. Daripada yang memberi berkah Dan saya pula daripada berkah Maksudnya yang memberi berkah dia saja Selain Allah tidak boleh memberi berkah Dan dari pula menolakkan segala sakit Arab Yang mendakwa dia Orang masyarakat itu ada mendakwa Ada berani Allah anak Yang Allah pun ada mendakwa Allah itu ada anak Kata mereka malaikat Anak perempuan bagi Allah Dan berkata Yahudi Uzir, anak Allah Dan kata Nasrah Masih Isa anak Allah Walau Allah Habis itu dulu Sambung dengan lepas Doa saya Penyamu Sehat Dan Boleh Meneruskan pengajian ini Tanya waktu ada melintas di akhir selama pada beberapa bulan tujuh di kampung bersama berangkat pada dua puluh lapan bulan tujuh. Tak tahu lah, itu saya selama selama rasa ataupun saya mampu mengolah tidak semakin saya pada dua puluh lapan kalau ada kesempatan, dimukul datang ada orang yang tersebut untuk meramaikan kita. Tidak itu bisa beli kuning Sama beli pun beli juga Pengakuan seorang pandemi lagi Yang berundang mengerikirkan Orang-orang lain sampai beli eh, Sampai akhir sekarang ini persatuan Melayu Persatuan Melayu Dulu di Indonesia ada persatuan jauh Kretien dalam diri kita sudah ada persatuan lain kecil Berada sudah ramai orang lain masuk Masuk Dan kita lupa Anak-anak kita Jadi masuk kerajaan Ini berlaku ya, Satu masa Ada orang perempuan datang ya, Daripada tanda kita Ditarik Ustaz Dia lah itu tak Ini lah yang dipakai oleh anak saya yang berjalan di tempat lain yang lagi lagi bukan itu dia berkata kenapa orang pakai kita yang nama itu Kristian sebetulnya lah. anak yang nur dan itu sudah masuk jadi kita takut tahu anak-anak kita akan berjantap dengan dibudaya eh, orang-orang eh, yang diberi upah oleh orang-orang yang diberi upah oleh orang-orang yang diberi upah oleh orang-orang supaya mengkhawatirkan orang-orang lain. Jadi gambar baca buku ini untuk menjadi jalan sebuah yang dia kata ini dalam buku. Bukan dari ini malah dari amal jariah. Kepada sebuah terhadap jalan kasih itu menjelaskan orang-orang yang besar di dalam. Berhubung memang buku baru ini sudah kehilangan untuk ini merasa. Jika Allah dengan mendaun dua hati. itu. Dua sebuah yang berwakaf mendapat eh, pahala mengalir sampai sembilan puluh tahun atau enam puluh tahun. Sebab hari dah hari itu tahan sembilan puluh tahun atau belum enam puluh tahun dengan ini. Jadi yang belum berwarna dia alihkan supaya berwarna tapi cukup dari lima puluh untuk membiayai jarum kaki yang panjang. Jadi sekarang ini pokok baru saya rencana sembilan puluh meter. Sekarang ini nak buat dapur. Ada orang memboja Senang eh, uh, mengajar Budak-budak eh, uh, dalam hati Memproses Pokok baru itu Daunnya dan kek, Batangnya dan dikubat uh, eh, Dan Minyak wangi Dan juga garunya Jadi perapapan Sekarang kita nak buat Dapur itu satu nama Wakafnya di rumah Tapi belum kita buat lah baru dapat tiga nama baru ada secara tersebut dulu Kita boleh buat apa-apa Sampai kita boleh dapat 15 ini Lalu kita boleh buat apa Jadi kita memahamkan kalau ada apa-apa yang nak buat apa Kemudian Semua berlaku ibadah dari itu Sekarang ambil ini Ambil dulu, berlaku dulu ah, Kita berlaku-laku tak boleh nak buat Cuba datang dari Masjid Untuk sama-sama ke Masjid Sekali dua kali Tidur di Masjid itu Saya uh, pimpin kami semua Semua uh, Solah tahajud, solat berubah solat hajar, solat tasbih Solah mikir Saya tak dapat pimpin Sebab saya dah untung Jadi lama tak boleh Jadi dan mungkin menantu saya Bukan saya ini Masalah akan dapat Dengan semayang-semayang dalam masjid saya dan paginya boleh sebut anak saya memanjang saya boleh sebut di depan jadi saya harap kalau saya datang dan ambil jalan ini mungkin dia semua baik-baik lah kalau tak baca ini kita ini bagi lah dulu atau lima dulu yang menggerakkan Bapak disiapkan Bapak Tunggu yang jelaskan Bapak Tunggu Bapak Tunggu Surau Bapak saya Asrama Dan lain-lain kalau datang ke Dewa Akhir Mungkin saya mencapai satu gambaran Dalam bantuan sudah surah kau itu Sudah dilakukan dengan InsyaAllah Di eh, jalur ini Saya akan dapat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Sampai Masjid ilmu yang tepat Kami mengajukan hal kepada kami Dan seluruh mendiwat Sekiranya dia benar-benar benar Sekiranya dia benar-benar tidak melakukan Sekiranya dia benar-benar tidak mengerjakan Maka kau lepaskan Ya Allah Kau lepaskan Ya Allah Kau lepaskan Ya Allah Kau lepaskan Ya Allah Kau lepaskan Ya Allah dari tujuan tujuan kami ada yang kurang kami ada. Kebaliknya ya Allah kami perhatikan kembalikan tujuan itu, kembalikan kisah itu kepada orang-orang yang buat kisah, kepada orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang terlibat dan berbuat kebalik dan jahat. mudah jahat. dengan kau beribadatan yang bertimpa dengan kejahatan itu semua sebagaimana memberikan pengajaran kepada mereka tidak memerlukan kelemahan lagi dan tidak memerlukan kelemahan lagi. Begitu juga ya Allah, kami merayukan dari dari kebebasan dan kelepasan pada saudara-saudara kami yang tertanya ya di dalam ketahanan IFP Kesihatan mereka dikira oleh beberapa tahun dalam penjara Begitu juga anak isteri mereka menderita Dan ditinggalkan keputusan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Dengan keadilanmu, dengan pengetahuanmu, dengan tahu penjayaan Orang-orang yang berlim Kau musnahkan, kau hancurkan Kau hancurkan kekuatan kekuatan kita ya Allah pemerintah yang beri kerajaan yang baru yang telah memerintah secara baik tidak menegakkan hukum tetapi menegakkan hukum satu yang dimusuh dan secara Begitulah ya Allah minta kami berkenan majlis ini yang berkah dan berjalan kongu dari Allah kongu dari Allah ya kongu dari Allah ya ini Mampungkan dengan dia lain tidak ada ya Allah Tempat harap yang lain pun tidak ada Tanya kau lah Tuhan Yang Maha Mati, Yang Maha Haji, Yang Maha Berkuasa, Yang Maha Tahu Yang Maha Tundun Yang Maha Alun Maka Tuhan yang akan merajukan pagi kepada Tuhan Ya, kau tak berkata Bilohman Jaya Al-Mahdi Bilohman Jaya Al-Mahdi Bilohman Jaya Al-Mahdi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ملائكته ولا حول ولا قوة إلا على رسول حقه وعلى آله وصحبه يا أرحم الراحمين وارحم الله ذنب نعمه تفضل الله تفضل الله